บุ๊กทูห้าสิบเจ็ดเปเดสตอิสเซดัมพบหมอคดด็อกเตอร์ดิฉันมีนัดกับคุณหมอ ยาอิมัมซาคาซันเทอร์มินคดด็อกเตอร์ ดิฉันมีนัดตอนสิบนาฬิกา Ja imam zakazan termin u deset sati. คุณชื่ออะไรคะ Kako je vaše ime? กรุณานั่งรอในห้อง Molim vas, pričekajte u čekaonici. คุณหมอกำลังเดินทางมาด็อกเตอร์ดอลาซีออดมคุณมีประกันกับบริษัทไหนกดีสเตออ s ิกูรานี ดิฉันจะช่วยอะไรคุณได้ไหม š ตมอกูอูชินิติซาบาส คุณมีอาการปวดไหมคะ อิมาเตลิโบโลเวเจ็บตรงไหนคะกดีบอลีดิฉันปวดหลังเป็นประจำยาอิมัมอูวิเอกบโลเวอูเลจิมาดิฉันปวดหัวบ่อยยาเชสโตอิมัมกลาวบอลูดิฉันปวดท้องเป็นบางครั้ง Ja ponekad imam bolove u stomaku. ka. Molim, oslobodite gornji dio tijela. Non ka. Molim, lezite na ležaljku. pokati Krvni Pritisak je u redu. ดิฉันจะฉีดยาให้คุณ Ja ću vam dati injekciju. ดิฉันจะให้ยาคุณ Ja ću vam dati tablete. ดิฉันจะเขียนใบสั่งยาให้คุณไปซื้อที่ร้านขายยา Ja ću vam dati recept za apoteku